MAN apóstol Pablopa cartasjan. Cartapa jallarining manta. Kuyasjay llamkaj masiko Filimón. Cristo Jesús raico presukaj ñoja Pablum, inigmasinchik Timotio piwan carta muikiko. Kay cartaja paninchik apiapajmi. Soldado hina, peleajmasinchik arkipopajmi, Inaspa wasikipi huñunakuj llapayan iñiqkunapajmi. Dios taitan chiktawan señor ninche causa mañakuchkani, hamta favorecisunaykipaj, una haukallata kawsachishunaykipaj. mantawan kuyakuyninmantawan manta. Dios tiempo tiempo hanmanta gracias juni. Uyarinim señor ninche Jesuspi aswan en en chicuna kuyas manta. Dios kuchkani, wakin kunaman wakinkunaman kuptiki, Kristuraiko tukui ima kuya kapuas allin inaspa sumaqta yachanankupaq. Wawqillay, kuyakuqllaña kasqaykiwanmi, hinaspa iniq kusikus pai kalpan kusikuspay Unesimo Unesimopaq Pablo manta. Kristopa apostolnin kasqayraykum, y kani janta kamachinaipa, Chaywampas ñoja pabloja, machuña kaspaymi hinaspa raico preso kunan cuya kuyakuywan ruega kamuyki, paitaja Paitaja Kaspaimi kaspaimi inichirjani, charaikon paiga churihina. hina. mana Balehmi Karha, karja, kunanmi ichaja iskayninchikpaq Chaimi Chaymi kuyasqayrayku kotichimochkaiki. Munayman ñuqawanña kananta. Chaynapi Cristumanta allin noticiata Kashaipi, preso y hamparantikipi yanapaykunanpaq. Ijaha manam imatapas MANARA Manara hamta Kaspaiha. CHAINAPI allin rurasqaykiqa mana obligasqa kaspa sunquykimanta kananpaq. Ichapas chaypaq JANGMANTA hanmanta KURURJA Chaynapi kotimuspan wiñaypaqña hanwan kananpaq. Paijakanga manam serbiente hinañachu, aswanja kuyashaiki wauhe hinañam. Ñuqapas wawqiyta hinam kuyani. Chaynaqa Hamha hastawangrahmi kuyanaiki, Manam runamasikichi kasqanraykullachu, aswanja señorninchikpi iñiqmasinchi Paitapas Iñiqmasikipaq hinayachas paitapas ñuqata piñachi Ichaymapipas Otag utaq manukusurqankipas, cuenta ñuqapa ya churaikoy. Ñuqa Pablum kikipuni muchkaiki, Pagapushaikim nispay. Allin jampas hampas Diviwankim Salvaska kasqaykimantaqa. Chainaja wawqillay. Señor ninchikman iñiqmasi Kashaikiraikuya, Kaibalikushaita arini ikulyaway. Sunquytayati aikachi, kristupi wawqi Kachkaspaikika qillqamuchkaykiqa kasukunaykita hinaspa kay nimusqaykunamantapas aswanraq ruranaykita yachaspaymi. Señorta mañapuwasqaykichikraykum, Kartapa hamkuna watukaykamuyta. Wasikipi chai allichaykapuway. Cartapa unki. saludamos presumasi ipafrasmi William Kohmasi y marcospas. Aristarcospas, Demaspas, lucaspas, Señor Ninche Jesucristo ya, Hamkunata favorece son